Itago niyo na lang po ko sa pangalang Anya. Avid fan ako ng channel ninyo at talagang nag-e-enjoy ako na makinig lalo po dito sa mga true horror stories gan na rin sa inyong podcast. So gusto ko na rin po mag-share ng mga experiences ng family ko. At ito po ay nangyari sa bahay namin sa Paranaque. Tawagin niyo na lang po ako sa code name na Endangered Woman. Ang hobby ko po talaga yung silent listener ninyo sa program ninyo at halos gabi-gabi po ay sinusubaybayan niya kayo hanggang sa ako po'y nakagawian ko na rin at naging routine ko na rin yung makinig sa inyo gabi-gabi. Siya nga din po ang nag-engganyo sa akin na magpadala ng aking karanasan dahil alam po niya na marami na rin pong kababalaghang naganap simula nang ako ay bata pa. Ako po ay laking samar at marami pong parts ang kwento na ito at uumpisahan ko po muna nung ako ay bata pa. Good day po sa inyo Sir Red. Gusto ko lang ikwento ang aking nakakailakbot na karanasan at ako ay si MJ. 27 years old at nagtatrabaho sa isang coffee shop. Nangyari po ito nung ako ay walong taong gulang sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Ang kabuuan ng kwento ni Anya, Endangered Woman at si MJ dito lamang sa ating SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yo, yo, yo! <laughs> Siyempre, alam niyo na guys, subscribers si Lakbot Stories na naman ang inyong napapakinggan alam ko po'y inaabangan dito ni uh, Madam Zenaida Morales Fernandez. Maraming salamat at siya po yung isa sa mga nagtatanong tungkol sa kape ni Lola Trinidad. So expected na soon kapag nakauwi na siya dito sa Pilipinas, sigurado yon na mag-order daw siya. <laughs> salamat, salamat. Nasa ibang bansa po siya sa OFW. Thank you! Ito rin uh, si Smiling Wrath. Sabi niya sa Hilakbo 24-7 patiktik daw po siya uh, dahil siya po ay palaging naka-Google Podcast at available po kasi ito lang, ito lang daw yung available nilang platform sa loob ng kanilang office. So looking forward for more uploads ng mga true horror stories at inaabangan daw po ni Smiling Wrath itong ating SHS. Ganun din si Shin Akihiro Happy listening po sa lahat dito sa Ilakbo 24-7 lalo na sa mga busy at si Monique I love your voice, pati na po syempre yung mga series ninyo sabi niya dito. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Ilakbo 24-7 at sa lahat din po ng mga masugid natin na tigapakinig mula sa podcast na Go Over the Bako dito po sa ating YT. Thank you! SHS, para po sa tatlong kwento na naman ay pinadala sa ating Sindak Stories 2008 at gmail.com. Umpisa natin sa kwento ni Anya. Grade 1 pa lamang po ako nang lumipat kami sa bagong bahay namin sa BF Homes Paranaque. Taong 1998 po yun. Siyempre katulad ng mga iba kapag nalilipat sa bagong tirahan o kahit man lang sa mga bagong lugar. Excited na excited dahil isa pa si Red, bagong tayo lamang yung bahay na yun. Two-story house na may tatlong bedroom at dalawang bathroom. So sakto po talaga yon sa aming buong pamilya kasi dalawa kami magkapatid kaya tig isa kami automatic ng kwarto. Tapos syempre yung masters ay para sa mga magulang namin. Wala naman talaga kaming nararamdaman na weird or scary noong una. <laughs> As usual, laging ganito, di ba? <laughs> At first wala, pero the second night or the second day or third day, eto na After few months naman, sumali tayo ng hinala. <laughs> Nagmadali kasi after few months ng kanila pag-stay doon, doon na daw nagsimula yung mga experiences nilang nakakakilabot. Katulad na lamang po ng mga sumusunod. Since si Mami po kasi ay mahilig na mangolekta ng mga uh, pang-display sa sala, sa coffee table sa living room, ay meron po doong bowl, at may lamang coins. Yung another bowl po ay mayroong mga holen. Isang hapon, after po maglinis ni mommy, nag-decide daw po siya na maligo. So yung bathroom po kung saan siya naligo ay yung katabi ng sala. Nung habang naliligo daw siya, narinig daw po niya yung mga barya na isa-isang hinuhulog sa sahig. Dinig na dinig po yun dahil yung flooring po kasi ng bahay ay tiles na marble. Kaya malakas yung tunog. Naisip niya na baka maaga po kami magkapatid na nakauwi sa school o galing sa school at tinatid ng school bus. Kaya sumigaw po siya mula sa loob ng bathroom na wag daw kami magkakalat at wag paglalaruan yung mga barya. So nung natapos nga po siyang maligo at nang lumabas na nga ng CR, nagulat siya nang makita na walang bariyang nakakalat sa sahig at wala pa po kaming kap- magkapatid sa bahay. Doon lang po niya na-realize na mag-isa lamang po pala siya nung time na iyon at hindi niya maipaliwanag kung paanong nakarinig siya ng tunog ng nahuhulog na barya. Ikalawang kwento ko naman po Sir Red ay tungkol naman doon sa old school na karaoke set. Ito po yung may cassette player na kung saan pwede ka mag-record tapos may plug para sa microphone. Since si mami nga kasi ay mahilig pong kumanta at mag-record ng sarili po niyang boses habang kumakanta, kaya meron din po kami noon ng ganito. So sa second floor po namin inilagay yung set na iyon hanggang sa isang gabi nang si mami po ay kumakanta at nagre-record. Sa kalagitnaan daw ng recording niya, napasigaw o pasigaw niya pang tinanong si daddy daw na, Daddy, maganda ba boses ko? <laughs> Ah, ah, ah. <laughs> walang gano, walang umuungo. <laughs> Um, maganda pa boses ko. Oh. <laughs> Oh. Hindi, wala daw yun. Hindi, joke lang po. Kaya no, biro lang. So wala yun, wala yun. Bawal talagang tumawa. Horror kasi ito. Hilak mo tas tumatawa. Klase naman. Ume. So yun na nga. Nagtanong daw si mommy kay daddy ng ganon. Kasi nasa first floor noon si daddy pero syempre rinig pa rin niya yung recording since may microphone kasing gamit. Hindi po noon sumagot si daddy kasi nga nasa, nasa, nasa bathroom pala si daddy noon sa first floor. So tuloy-tuloy na kumanta si mommy. After daw po ng kanta niya, nirewind niya yung cassette tape para pakinggan kung maganda ba yun na, na record niya. Hanggang sa laking kilabot na lamang daw po niya nang marinig na may sumagot pala sa tanong niya kung maganda yung boses niya. As in isang malalim na boses ng lalaki ang nai-register or nai-record doon at ang sabi pa daw na eksaktong salita ay Oo, maganda. Paano ulit? <laughs> malalim daw na boses ng lalaki. Oo, maganda. Parang ganun siguro. Sa sobrang takot daw noon ni mommy at daddy ay hindi na lamang po nila ikwento iyon sa aming magkapatid para hindi rin po kami matakot. Ang nangyari, sinunog na lamang po nila yung cassette tape. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hindi lamang po ito yung uh, mga karanasan nila doon sa bagong bahay na iyon sa BF Homes Paranaque. Uh, marami pa po sila at ito ay atin pong kukomplituhin dito po sa Ilakbot. Isang compilation na po ito tungkol sa mga bagong bahay horror stories siguro or bagong lipat horror stories. And abangan na rin ito, abangan mo na rin ito Uh, pangalan niya si Anya sa ating Hilakbot uh, TV Pinoy Horror Stories The Podcast kasi Talagang para sa podcast ito eh. So, dinayo lang natin dito sa ating SHS. Dahil para po sa kaalaman ng nakararami kung sakaling kayo man po ay uh, hindi din pala podcast, uh, maikwento ko lang din, SKL, uh, ah, na meron din po tayong solo na ginagawa doon na different version ng SHS every Wednesday naman sa ating podcast. So baka mamaya eh kayo po yung maengkanto kung bakit sinasabi ko ito. Okay? Para maging klaro lang. Kasi talagang sabi ko sa inyo, yung iba'y nandito lang naman sa YouTube, yung iba pala podcast talaga. Yung iba nakatambay lang din sa mga brother YouTube channels natin or sa segment na ito bilang pampagising sa kanilang mga kahit anong mga ginagawa, pang background lang. So sinasabi ko lang naman, okay? So para maliwanag. Okay na ba? Okay. <laughs> Second story tayo pero bago po ang lahat, nako maraming salamat sa mga nagpo-purchase ng kape ni Lola Trinidad. May steep coffee po tayo dyan para malaman nyo kung ano ang pinagkaiba niya sa drip. Order ka na rin. Ito po nasa pulang pakete. Steep coffee ang tawag natin. Hazelnut and butterscotch po. Kung ako nagkakamali ang available ngayon. Limited stocks only lamang uh, limited stocks only po ito. Sorry, na ulit <laughs> redundant. Para malaman lang ng iba baka kasi mamaya sa puntong ito wala na pala ay eh, saka lang po magre-restock kasi limited lang talaga siya guys. Okay, so parang special promo lang, di ba, State Coffee. So order na bago ma-order ng iba. Second story, mula naman po syempre dito sa first time na mag-share ng kanyang SHS, si Codename Endangered Woman. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ako po ay 9 years old noong time na ito. Yung usap-usapan sa lugar namin na yung mag-asawang matanda na nakatira sa likod ng ancestral house namin ay aswang daw at merong alagang sigbin. Ang sabi nga ng mga pinsan ko na tiga doon may amoy daw yun. At kapag naaamoy na nila, isa-isa daw silang nagtatakbuhan, nagtatakbuhan, sorry, nagtatakbuhan, <laughs> nawala yung H, silent letter H, <laughs> nagtatakbuhan paakyat sa taas ng bahay. Dahil alam nila na papalapit na yung sigbin at ito'y senyales na ang mag-asawang matanda na pinaniniwala ang aswang ay dadaan na sa bahay. Ako po Sir Red ay meron po kasing congenital anosmia. Ito po'y rare condition kung saan wala kang sense of smell since birth. So dahil sa kondisyong ito, hindi ko po maamoy yung sigbin kung papalapit na nga ba siya. Kaya madalas kong nakikita na lamang po yung sigbin na yon na dumadaan sa gilid ng bahay namin at minsan natit nagtititigan pa po kami mismo nun. Pero ang maganda po doon Sir Red ay hindi naman po niya ako sinasaktan o sinusugod. Hindi rin naman po ako naniniwala kasi noon Sir Red na aswang yung mag-asawang matanda. Dahil mababait naman talaga sila. Hanggang isang madaling araw nang magising ako upang mag-CR, may nakita akong malaking pusang itim sa terrace namin. Super laki po niya, Sir Red para siyang malaking tigre. Sa gulat ko ngay napasigaw ako at napalingon yung pusa sa akin at nakita niya ako pero hindi naman siya tumigil sa paglalakad. Sinundan ko po ng tingin kung saan pupunta yung pusa at nakita ko talaga si Red na tumalon yung pusang iyon sa bubong ng bahay ng mag-asawang matanda sa likod ng bahay. Mabait naman talaga yung matandang mag-asawa Lagi ko nga din po silang binabati sa tuwing dumadaan sila sa gilid ng bahay. Kaso isang araw, marami na rin po at halos lahat ng mga kapitbahay namin ay sama-sama nang nagrereklamo dahil gusto na nilang paalisin ang mag-asawang matanda. Kung ano ang nangyari sa kanila, ikikwento ko po sa susunod kong padala. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat kay Endangered Woman sa ipinadala po niya sa atin. At uh, remember, sa, saan ba yon Sa um, Hilakbot creepy facts natin, di ba? Di ba, Clay? Oo, tama. Nabanggit natin doon yung tungkol sa mga creature ng Philippine mythology, which is ito nga yung Sigbin, na kung saan ito daw talaga ay mga alaga ng aswang. Di ba? Yung iba naman kinakategorize na po ito as aswang para po sa ilang mga research. Pero kung tatanungin ninyo kasi iba-iba yung mga images nitong mga sigbin na ito eh. Di ba meron nga yung sabi nila yung parang uh, ulo daw ng kalabaw ang meron nito pero tas may pakpak, mahaba ang buntot, something like that. Meron din kasi yung iba pang uh, nagre-reimagine nitong mga sigbin na parang ganun daw yung itsura niya sa uh, dito sa mga uh, tarsier na palaging nasa puno na ganun din kung paano sila kumapit daw at talagang madikit sila kung kumapit sa mga puno. Yung iba naman, uh, ito daw yung parang aso pero baliktad yung ulo at baliktad din daw ito kung maglakad. <laughs> Baka naka-rewind lang siya. <laughs> Baka naka-rewind kaya pabaliktad. O kaya 'di ba minsan yung iba pa dito guys, marami din kasing ano eh, malalaki yung mga mata na parang uh, yung tenga ay uh, katulad sa mga deer at uh, talagang payat na payat at yung buntot niya ay ganun sa mga daga. Uh, minsan pa nga daw, uh, tag dito yung ang ginagawa naman ito hindi naman daw harmful yung ibang sinasabi nila dahil nag nag uh, alam mo yun yung mga kinakain lamang daw nito ay yung mga manok, mga ganyan, or yung kadalasan ay parang naninipsip lang daw sila ng dugo ng mga hayop pero hindi naman daw talaga sila harmful para sa mga tao. Yun ang ibang sinasabi pero ewan lang natin kung papaano nga ba sa ibang mga versions Lalo-lalo na sa Cebu kasi alam naman natin uh, pagdating sa Cebu marami din po rich in folklore and mga myth po dyan sa Cebu at sinasabi nila dyan daw nag-originate. Maraming mga ganun guys. Ang daming version na kasi hindi na natin alam kung alin talaga sa mga ito yung totoo at alin yung dapat nating paniwalaan. Pero magkagayon man, uh, maganda na kung meron ka rin kwentong sigbin, sabi natin ganon, maaari mo rin niyang ipadala sa amin sa ating sindakstories2008 at gmail.com tapos natatandaan ko rin, 'di ba? 'Di ba Clay yung sinasabi nila noon, um minsan uh, ang mga sigbin ay alam mo 'yon, lumalabas ng kanilang mga lungga bago daw po mag Holy Week. Pero tulad ng kwento dito ni Endangered Woman, uh, nag-iimit i siya talaga ng nakakasulasok, nakakasukang amoy na hindi mo ma, hindi mo mawari kung ano. So yun yung sinasabi nila, di ba? Sabi nga kung meron man kayong iba pang version tungkol sa mga Sigbin na ito, i-comment mo yan sa ating comment section syempre. Alangan naman isulat mo sa noo mo, di ba? <laughs> <laughs> Hindi, di ba? I-comment mo naman para mabasa din natin sa mga susunod nating SHS, di ba? Maraming salamat kung isa ka sa mga talagang uh, palagi nakiki-interact sa atin dito po sa SHS na ito. Salamat din sa mga patuloy nag-VVM. Uh, ah, yung iba po kasi ay sabi ko nga medyo ma maingay yung background so pakiusap ko ilesen natin yung background noise. Uh, hindi naman hindi na, hindi na po na, hindi na po kami magre-request na gumamit kayo ng kung ano mga mikropono or kahit voice cancelling na mga headphones or kung anumang mga aparato. Basta sabi ko nga, hindi ma-echo, hindi maingay yung paligid, basta mangingibabaw lang yung boses mo or kahit may mga minimal lang naman na mga uh, tag dito, background noises, o oh, yung tunog ng electric fan for example, mga ganyan. Okay lang yun, basta mangingibabaw pa rin yung boses mo kung i vm mo na lang yung story mo. At uh, as much as possible, wag naman naabot talaga ng 30 minutes, 20 minutes. Uh, i, i ano mo na, i- com- i-compress mo uh, sa 10 minutes lamang kung na doon na yung kwento mo, why not? Para mas, syempre, di ba, hindi ka rin naman mapagod, okay? So maraming salamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa pagtawag natin na ito. Ang mga HTV shirts, andyan po sa ating HTV merch. So pakicheck nyo na lamang at i-check out nyo na bago ma-check out ng iba. Third story, para sa mga latecomers natin, meron pa naman tayong isa. So ito na, ang kwento naman sa atin ni MJ. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ayon po sa kanya, a short story lamang po pala ito. Ang sabi niya dito sa atin, ito po ay kwento niya nung siya ay 8 uh, ah, years old sa isang private hospital sa Quezon City. So habang papasok po kami sa elevator noon, Sir Red, may nakita po kong lalaking pugot ang ulo at naliligo ng sariling dugo. Binaliwala ko lamang po yun kasi syempre bata pa ako at sa buong pag-aakala na namamalik mata lang. So bumalik po kami noon sa ospital para ipacheck up muli si Lola dahil inaatake na naman siya sa asthma. O inaatake na naman siya ng asthma. Pagpasok namin ay laking gulat ko po na nandun po ulit yung lalaki na pugot ang ulo. Sinabi ko ito sa aking mga magulang at yung mga magulang ko naman ang nagsabi doon sa nurse. At itong nurse naman ay wala talagang preno na kinumpirma sa amin na meron daw talaga nagpapakita lalo sa elevator. So ilang beses na po kaming pumupunta sa ospital na kahit alam na namin at may magpapatunay na ibang tao, pilit pa rin po naming binabale wala dahil syempre alang-alang na rin kay Lola. Nalaman ko rin po si Red na bukas ang third eye ko. Ipisina... Ipisar... <laughs> Ano ulit? <laughs> ang ganda na sana eh, visit to. Take two. Ipinasara naman namin ito agad at simula nun, hindi ko na po ulit nakikita yung lalaki. Yun lang po ang story ko at magpapadala po ako ulit ng iba pa sa mga susunod na araw. Nagpapaalam, MJ. <laughs> Uy, huwag ka na magpaalam, grabe. <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Bakit ka namamaalam? Ito <laughs> si MJ. oh my, are you? Crazy. <laughs> Maraming salamat dito kay MJ at sa ipinadala mong uh, story at sa gano kahit ganun lang kaikli guys, okay lang naman. Basta importante mai-share mo sa amin yung pinaka uh, uh, lahat buod kumbaga nung story na ito at kung ano yung kinahinatnan. Ah uh, papaano nga ba daw isara ang third eye? Yun ang gusto naming malaman. Papaano, sana MJ sa susunod na mga kwento mo kung nakikinig ka, uh, sana idetalya mo kung paano isinasara o paano ninyo isinara yung third eye mo. 'Di ba? At ano pa ba yung iba pang mga story mo? Kasi sabi, uh, medyo na confuse lang ako. Sabi magpapadala pa daw siya ng ibang story. So malamang ito pa yung time na may bukas pa yung third eye niya kasi kung ipinasara na nga daw niya dito sa mismong kwento na ito, di ano pa ikikwento niya, <laughs> di ba? So asahan natin kay MJ sa next story kung ano ginawa nilang process, papaano nangyari ito. Kasi yung iba, um, tulad nung iba pang mga na-feature na, na po natin dito sa ating SHS at maging mga ginawa nating regular, sabi nila, once na open ang third eye, minsan mahirap na daw talagang i-close. Di ba? Mahirap na daw talaga ito na um, ipasara kahit anong gawin, kahit anong proseso. As in, magre-remain daw talaga ito sa atin sa buong buhay natin habang tayo ay buhay. Kaya be careful talaga kapag lalo na kung wini-wish mo na mabuksan ang third eye mo kasi yung may mga third eye sasabihin nila sa'yo please wag mo nang balakin wag mo nang i-wish kasi mahirap eh kahit saan talaga makakakita ka kahit hindi mo hinihiling kahit hindi mo talaga inaakala doon sa lugar kahit sa mga simbahan marami din tayong mga kaibigan guys although sabi ko sa inyo hindi ko po talaga uh, sinasara yung paniniwala kasi na Uh, sabi nating legit yung sinasabi nila at sila lamang kasi yung makaka, nakakaalam dahil sila lang talaga yung nakakakita. Pero sa tuwing kinikwentuhan ako ng mga uh, legit naman na mga kaibigan talaga natin na napapatunayan natin talaga na nagsasabi ng totoo. <laughs> bukod kay, bukod kay paring RJ na sinasabi niya may nakikita daw siya. Diyos ko, hindi ako nakakaltukan ko talaga, pakang ko pa siya. Hindi, hindi ako naniniwala pag si RJ nagsasabi. <laughs> Baka, Baka lasing lang siya nung time mo, baka gutom lang siya nung time na yon or gusto lang magpalibre sa akin. Kaya gano'n. <laughs> Kaya hindi wala. Hindi third eye yun eh. Gutom lang yan par. Gutom lang <laughs> yan. Huwag mo, huwag akong inaano pa. Kita niya. Hindi, pag sa, sa, sa may ibang ka, kaibigan natin, may ibang, syempre, mga kaklase din natin ngayon sa, sa NU. Sinasabi, may mga ganyan. Kapag uh, tinatayuan daw ng balahibo itong mga ito sa isang lugar kahit daw po simbahan Pinakamalakas daw talaga guys sa simbahan. Ewan ko lang kung kayo po ay mag agree sa sinasabi nila or pareho kayo as in common yung sinasabi ng mga may third eye. Malakas daw talaga ang kanilang pakiramdam at talagang mas nakakatakot yung mga creatures or yung mga ligaw na kaluluwa na naiiwan sa simbahan. Kaya kung ikaw daw ay papipiliin, sabi nga nila, simbahan or sa sementeryo, mas gustuhin mo na sa sementeryo. Sabi nila, 'Di ba? Sabi nung mga may third eye na mga kakilala natin. Hindi lang po kasi dalawa o tat apat yung nagsabi nito sa akin. Anim, more than 10 na yung nagsasabi na kung ikaw pa pipiliin, Red, sabi niya ganun, saan mo gusto? Simbahan or sa sementeryo? Sabi niya ganun, alin ba yung mas nakakatakot para sa'yo? Sinis- sinasabi ko simbahan kasi syempre nandun yung mga holy, mga alam mo na, di ba? Pero doon nila ako binibreak na wag. Kasi mas nakakatakot sa inaakala mo dahil syempre nandun yung mga ano. Habi nga, sabi pa nung iba guys, uh, ewan ko lang, pare, pare, hindi naman tayo kasi pare-pareho ng paniniwala pero ang sabi din ng ilang mga kakilala natin, kung saan daw kasi merong ito ha, ito disclaimer, hindi po sa kine-question ng mga belief or kung ano man yung uh, religion or kung ano man. Pero this has something to do kasi uh, with um, mga ribulto. Sabi nila, kung saan daw pinakamaraming ribulto, dun daw mas marami kasing alam mo yung ligaw na kaluluwa, ligaw na mga lamang lupa, mga ganyan. Ewan ko lang kung mag agree kayo dun sa mga sinasabi ng mga kakilala natin na yun kung common din ba yung paniniwala ninyo. Ewan ko lang kung anong klase at anong explanation meron, pero ang, ang laging sinasabi nila sa akin kasi, syempre rebulto yon Hindi nyo kailangan sambahin. Alam nyo, na, nasa Bible naman po yun eh. Uh, hindi naman kailangan talaga yung parang, alam mo yon i-idolize sabi nga nila. Uh, kasi gawa lang din ng tao. And the worst, kung ano pa kasi yung mga gawa ng tao, syempre, doon din mismo kumakapit paminsan daw yung mga ganitong klase mga creature kaya Huwag daw tayo maniniwala na kapag ang isang creature ay parang feeling nyo holy at nagbe-bear ng pangalan na holy ganito, holy ganyan, or saint, saint, santa, santa, ganyan Huwag daw tayo maniniwala agad-agad. Yun ang sabi ng mga kakilala natin. Hindi ko po sinasabi ito para ma-persuade kayo or pumanig kayo sa sinasabi nila. Ako po ay syempre nagiging vehicle lang or avenue lang tong istor istoryahan natin ito, itong segment na to para maipaabot sa inyo na mayroon iba't iba talagang paniniwala at hindi po talaga kasi tayo pare-pareho kahit anong gawin natin pagbalibalik na rin natin ang mundo. Siyempre may kokontra sa sinabi nilang ito. Pwede nyo pong i-comment yan sa atin sa comment section syempre ng videong ito para malaman din natin yung side ng mga naniniwala o yung mga pro. Katulad na lamang din syempre nung iba pa, ito kunin ko na rin yung opportunity doon po sa ang batang ipinanganak sa Haunted House. Shout out tayo. Patiktik natin si GY Jones. More projects para sa atin na uh, share. Sana matuloy yung isa pang project natin. I mean yung mga nakaline up pang dalawa, tatlo ata. Sana, sana, sana, sana. Yun na, sinasabi dun sa Hilakbot natin. I mean Hilakbot series natin na yon yung uh, Abish. Uh, wag daw sana natin, wag daw tayong parang nagcha or wag daw tayo yung parang ano, yung nag-oorasyon sa mismong kwento natin Ah... Uh, kung sino man po yung nagsabi noon, uh, ah, nire-respect naman natin yung kanyang um, sabihin natin na hinaing kasi parang hindi ata nag-sit well sa kanya yung parang nag-oorasyon doon dahil parang nagtatawag daw ng demonyo. So ang ang part lang naman natin sa creative process, sa creative kasi uh, paano natin mako-convince talaga yung mga tao na nakikinig sa atin na may nangyayaring sapi, may nangyayaring sanib, may nangyayari talaga na uh, exorcism kung wala yung part na yon. So so sabi na lamang natin sa creative uh, sa production, sabi na lang natin na ganun, dapat po talaga nating isama yon. Uh, i- natin na isipin na parang tayo yung nagiging avenue para mag tawag ng kung ano-ano mga elemento na baka saniban yung nakikinig. Yung, hindi po ganun. Alam nyo po, kahit ako man <laughs> kinikilabutan ako pag may mga ganong script. Kahit ganun po sa ano sa sa Mama series ni Kuya Soju, uh, ah, natatandaan niyo 'yan. Merong mga ganong klaseng mga Latin words na pinabawasan ko nga yun eh. Kasi syempre natatakot din naman ako na ako yung nagnanarate, ako yung nagmomonolog. Baka sa akin pumunta. <laughs> Ganun po talaga yon Pero syempre, iniisip ko na lang yung, syempre, uh, ah, part yun ng kwento. Uh, pwedeng i-lesson na lang pero hindi pwedeng tanggalin kasi yun yung magiging kumbaga highlight eh yun yung culminating part sabi nga nila ng isang kwento kahit po sa mga movie alam nyo naman na yan di ba Mah- mahirap kasi sa audio sa audio uh, series na ganito yung audio uh, narration wala na nga tayong visuals, tatanggalin mo pa yung pinaka-highlight, tatanggalin mo pa yung mga Latin-Latin o kung anumang orasyon, kung anumang mga words na yan. Uh, pero, di ba, mahirap na mag-convince ng tao kung wala yun audio narration ka na, wala ka ng visual, wala pa yung hinihintay mo na part na exorcism or what, di ba? So, paano na lang, di ba? Anyway, maraming salamat sa comment na yon pero minsan sa creative process kasi yon 'di ba? Creative decision na 'wag tanggalin. Kahit ako man kinikilabutan talaga ako. Anyway, maraming maraming salamat na naman sa pagtutok po sa ating kwentuhan ngayon at sana ay kahit papano nakapagpalitan na naman tayo ng ah, kahit anumang mga kwentuhan, ng uh, puntahan man. Nakikinig pa ba si Mang si Ma'am Wing? Nakikinig pa ba si na ano yung iba pa mga channel members natin? Kung sino-sino pa man po, maraming maraming salamat mga channel members natin na lagi nakatambay at hindi po talaga nang iiwan at sa mga 1 year or 2 years na nating kasama bilang channel member, solid na solid. Maraming salamat. Wala pa po kasi listahan sa akin, ewan ko ba ba't nakakalimutan nilang ilagay sa script. Sila po kasi nakakaalam, sina admin Clay and uh, iba pa mga admin natin. Kaya uh, kulitin ko sila soon para ma-acknowledge naman na po natin yung updated na list kung sino-sino pa man po yung mga nagiging channel members natin. Mga regular listeners, lagi-laging nakung- nangungulit sa live chat, maraming salamat. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Kahit mga regular na episode natin sa mga live chat natin, salamat. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po nating kwentuhan hanggang sa mga susunod nating SHS. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala nang galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.